un Dieva bērni visu kopā. Šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs un ķēniņu ķēniņš. Te būs mieram pastāvēt, te būs priekam pastāvēt, te ir mājas mīlestībai cerībai. Te būs mieram pastāvēt, te būs priekam pastāvēt, te ir mājas mīlestībai cerībai. Te valda piedošanai lūkšanā. Pilnīga brīvība Tava mājās, aleluja. Te valda piedošanā, dziedināšanā. Pilnīga brīvība Tava mājās, aleluja. Te valda piedošanā zināšanā. Pilnīga brīvība Tēva mājās, Aleluja, Aleluja. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to spēku saņemsim, gaidot uz to kungu. Mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim, gaidot uz to kungu. Mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to spēku saņemsim, gaidot uz to kungu. Mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to mans Dievs. Tu valdī mūžā, mans balsts un stiprais pestītājs. Tu esi mūžam dzīvais Dievs, tu mūžam dzīvais Dievs, tu nepievilti. Tu esi stiprums vājājiem, Tu dod, kas vājājiem. pacel mūs kā Božā bez visā sasarast, nāves vairs nebūs. Nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju, kas ir būs pagājis. Alfa un omega, sākums un gals, dzīvība savots viņā, kas uzvar tas to iemant Dievs, Viņš ir mūsu Dievs. Halleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Halleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Priecāsimies! Viņš nožāvēs visas asaras nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju, kas ir būs pagājis. Alfa un omega, sākums un gals, dzīvības avots viņā, kas uzvar tas to iemantos, viņš ir mūsu Dievs. Halleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Halleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu mūsu Dievam, Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs, Halleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam, Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs, Halleluja. Marijā, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Halleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Aleluja! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam. Aleluja! Ir sācis valdīt kungs mūsu Dievs. Priecāsimies! savu sirdi Tev es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvi Tu. Savu sirdi Tev es esmu atdevis. Vēlos būt Tev tikams upurīt slavu dziedāšu par tavu mīlestību, Dievs, kad tavu vaigu redzēšu, tad tā būs gods. slavu dziedāšu par tavu mīlestību, Dievs, ka tavu vaigu redzēšu. Tad slāvu dziedāšu par tavu mīlestību. ja ne tava mīlestība, kā man pastāvē. Ja ne tu, kas dari brīvu, ja ne upuri stāv, ja ne tava labestība, kā man pastāvē. Un sevi atkal atrodu, kur pat eņģeļi bīstas nav kur nekad neuzdrīkstētos būt, bet tavas asinis atbrīvo. Pie tevis piedošanās, tāpēc tevis bīstās. Jēzu tava mīlestība uz ceļiem mani Pie tevis piedošanā Tāpēc tevis bīstamies Jēzu tava mīlestība cerībā uz ceļiem mani liek un sevi atkal atrodu kur pat eņģeļi bīstas nav kur nekad neuzdrīkstētos būt bet tavas asinis atbrīvo un sevi atkal atrodu, kur pat eņģeļi bīstas nav, kur nekad neuzdrīkstētos būt bet tavas asinis atbrīvo. Tās mēs lūdzam, kungs, Jēzus Kristus vārdā, lai Tēvs Tavs svētais gars eh, piepild un pārpild, un ka no pauva plūst kā no trauka, kungs, vēl un vēl Dievs, un ka neviens Eh, no tava vārda nevar palikt vienaldzīgs. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tas tavs vārds ir tas, kas dod ticību tās un izmaina dzīves. Kungs, un arī šodien mēs lūdzam, Dievs, lai mēs dzirdam, Dievs, lai mēs meklējam, saklausīt, kungs, kas ir tas, ko tu vēlies pateikt ik vienam no mums. Tēvs, un mēs lūdzam svētī Pālu, svētī, kungs, viņam dod viņam to drosmi tēvs un to gudrību tēvs runāt visu un nenoklusēt neko, kas ir no tevis. Dievs, un dod mums dzirdīgas ausis, tēvs, dod mums sirds, kungs, kas to pieņem, kungs, un kas saprot, Dievs, un ja nesaprot, tad prasa tev atkal un atkal meklē tavā vārdā, vai tā ir patiesība, Dievs, un kungs pārbauda visu, un kas ir labs, no tevis to patur. Dievs, lai tavs vārds ir dzīvs arī šodien šeit, kungs, Jēzus Kristus vārdā mēs tev uzticam arī šoreiz, kungs, svētī, jā, Jēzus vārdā, amen. Es jūs palaukšu, palīdzēt man. Apliecināsim, ka Dievs ir tas, Pateiksim, Dievs no tevis nāk gaisma. Uz 3, 4, ja? 3, 4. Dievs no tevis mums nāk gaisma. Uh, Kungs, tu sūti mums savu vārdu. 3, 4. Kungs, tu sūti mums savu vārdu. Un pēdējā apliecība ir Dievs tavs vārds, ir mūsu gaisma. Dievs, tavs vārds ir mūsu gaisma. Paldies tev! Debes tēvs, pateicos kopā ar brāļiem, māsām par tavu gaismu, kas ir tavs vārds, un tikai tavā gaismā mēs redzam gaismu. Jēzus, tavā vārdā, amen! Es pat Pat īsti nezinu, kā sākt, tāpēc sākšu vienkārši. Es zinu, kā sākt, bet eh, man jau vienmēr gribās pateikt, ka tā vēsts ir tik ārkārtīgi svarīga, eh, kad lai nu atļauj man tevi iedrošināt, klausīties, cik nu vien, cik nu vien uzmanīgi tu vari. Jo es ticu, ka tā ir ne tikai mana izraušanās, kas jau daļai ir notikusi, bet tā reāli būs arī tava izraušanās. Un, ja kāds grib izrauties, grib kāds izrauties. <laughs> ja? Kurš no važām, kurš uz nākamo līmeni? Katrs zina savu punktu. Es domāju, mēs katrs gribam izrauties. Un ne uz leju, bet uz augšu. Uh, 20. septembrī šeit, Kuldīgā, bija draudzes padomus sapulce. Godīgi sakot, es nepacietībā turēju šo vēsti mēnesi gandrīz, lai tiktu pie jums. Un man ir žēl, ka es varu atvest viņu jums tikai pēc faktiski mēneša. Bet paldies Dievam, ka šodien var atvest un dalīties es ar viņu labo, dalos tagad pa labu un pa kreisi. Tātad 20. septembrī bija draudzes padoms sapulcs Kuldīgā ar uh, doktoru Džonu, ja vienkārši brāli Džonu no Indijas. Es pieņemu, ka vairums uh, no jums viņu atceraties un zina. Un uh, tai sapulcītē, kas bija 20. septembrī, tas faktiski sanāk mēnesi atpakaļ, vai ne? Uh, doktors Džons nosauca uh, septiņas veselīgas draudzes pazīmes. Un pirmā pazīme tur bija, kad tā ir, kad tā veselīgā draudzē ir patiesā gape mīlestība, respektīvi dievišķa mīlestība. Otrā tāda pazīme, ko viņš minēja, ka draudzē ir vīzija. Un trešā pazīme bija, es jums nolasīšu viņas visas, lai nekļūdītos, man ir rūpīgi pierakstīts. Trešā pazīme bija uh, viņu prāta, kā saka, viņš mūs mācīja. Uh, tā, kur nu ir? Ah, ir, ir, ir, viss kārtībā. Trešā uh, pazīme bija nebeidzama nodošanās aizsniegt cilvēkus. Es tikai pavisam ātri. Uh, ceturtā veselīgas draudzes pazīme bija garīgi vadītāji, kas audzina citus garīgus vadītājus. Uh, piektā pazīme bija dedzīga tiekšanās pēc garīgā brieduma Sestā pazīme bija priekpilna nodošanās, lai kalpotu tiem, kas ir trūkumā, jeb līdzjūtības kalpošana. Un septītā pazīme veselīgai draudzēji, ka tā ir tāda dodoša, dāsna draudzene. Ja? Bet es nevarēju neievērot, ka 80% no tās 20. septembra sapulces viņš veltīja tikai vienai no šīm septiņām pazīmēm. Kas bija tik uzkrītoši, ka es, es viņam to arī tā arī acīs pateicu. Uh, Eh, un es teicu, eh, es pamanīju, ka 80% eh, tu veltīji vienai pazīmē no visa laika, ko mēs tur kopā pavadījām, pusotra stunda vai divas. Un, tā, proti, viņš nosauca septiņas pazīmes, bet otrai pazīmē viņš veltīja 80% savu laiku, respektīvi par vīziju. Ka draudzē jābūt vīzijai, un tā tālāk, un tā tālāk. Un, ziniet, Šo daļu es atstāstu personīgi tagad, ar šo brīdi, kā cilvēks. Un tālāk es atkal pārslēgšos, eh, kā, kā, saka, kā tā kunga mute. Ja? Drīkst tā sarunāt, jūs izšķirsiet. Ja? Eh, es esmu savā dzīvē ļoti daudz, eh, manuprāt, ļoti daudz dzirdējis. Tātad tagad runā Pauls, vienkārši Pauls. Ja? par vīzijām, par stratēģijām. Tās bija divas lietas, kuras Džons arī tur teica. Vīzija un stratēģija. Un es nākamajā dienā pārbraucu mājās. Sapulce, protams, bija brīnišķīga un laba. Un, es, un Pauls apsēdās dīvānā, pareizāk sakot, savā guļamistabā un pateica Dievam šādus vārdus. Kungs, man ir apnikušas visas tās runas par vīziju un stratēģiju. Bet, ja tas ir no tevis, tad paskaidro man to kaut kādā bībeliskā valodā. Uh, tā runājot, tā tad es jau stāstu par 21. septembrim. Tagad. Tā runājot, man prātā nāca 25. psalms. 25. psalms. Ja es tev varu iedrošināt, pierakstīt lietas, lai tu varētu pārbaudīt, pierakst viņas tagad. Ja es tev varu iedrošināt, obligāti noskatīties šo vēsti līdz galam, vai nepamukt šodien ārā, lai tu dzirdi visu līdz galam, tad es to daru. Es tev iedrošinu. Un 25. psalmā man acis iekrīt, ka Dāvids saka, sākot ar pirmajiem pantiem, uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli, mans dievs uz tevis cēlu uz tevi es ceru, nepamet man kaunā, un tā tālāk. Un tā tālāk. Un šai 25. psalmā parādās eh, vārds ceļš. Piecas reizes parādās vārds ceļš. Un vienu reizi parādās vārds tavas tekas. Tā tad eh, es izlasīšu šos vārdus. Tātad pirmais tas parādās 4. pantā, kur Dāvids lūdz Kungs, dari man zināmus tavus ceļus. Otrais, māci man tavas tekas. Nākamais ceļu pieminē, pieminēšana jau ir astotais pāns. Astotajā pāntā ir trešā ceļa pieminēšana. Tas kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa. Tālāk, parādās 9. pantā, 4. ceļa pieminēšana. Pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemot, man gan liekas, ka tur jābūt vārdam pazemīgi, viņš māca savu ceļu. Piektais, piektais desmitajā pantā parādās piektā reize. Visi tā kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur viņa derība un viņa liecības. Un tad beidzamo reizi, sesto, 12. pantā Dāvids uh, saka šādus vārdus. Kas ir tas vīrs, kas to kungu bīstas, tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Uh, es ceru, ka jūs arī kopā ar mani varējāt saskaitīt piecus ceļus un vienu, uh, vienas takas. Ja? Kopā tā tad gan ceļš, gan taka ir es nezinu gluži ceļu <laughs> definīciju, ja, kas tas mākslīgi izveidot, ja, eh, tas ir vienkārši pa kurien ir jāiet. Un tad, eh, un jūs paturiet prātā Paula stāstu un viņa vārdus par vīziju un stratēģiju. Un tad es sapratu tā, eh, pēkšņi tā lūdzot un skatoties 25. psalmā, es sapratu, ka tas, ko mūsdienās sauc par vīziju, un stratēģiju. Rakstos ir nosaukts par ceļu un gudrību, kā par to iet. Precizēja. Vīzija, šis modernais vārds vīzija. Es pamanīju, es, ka tas dievvvārdā ir nosaukts par ceļu, virziens, kas ir ejams. Savukārt tas, ko mūsdienās ļoti daudz sauc par stratēģiju, ir gudrība, kā iet par šo ceļu. Un Dāvidam bija šāda lūkšana. Un es uzreiz gribu ļoti svarīgu lietu piemetināt šai sakarā. Un ar Dieva palīdzību es ļoti pazemīgi ceru, ka man tā secība būs izdevusies. Mēs reizēm lūdzām pēc ceļa pa kur mums iet. Dzīves ceļš, izglītības ceļš, laulības ceļš, kalpošanas ceļš, uh, dzīves pagrieziena ceļš, kaut kāds visādi. Es ceru, ka jūs lūdzat. Un kad mēs saņemam norādes, kurā virzienā mums iet, es nezinu, vai tev tā ir gadījies, bet man ir gadījies tā, ka ka tad, kad Dievs parāda virzienu, kur piet, es pasaku paldies, un ar to viss beidzās. Bet Dāvids izmisīgi lūdz, lūdz māci, kā man iet par šo ceļu. Zināt, kurp iet, vīzija, domas, eh, vienādības zīme, ceļš ir puse panākuma tikai. Ir jābūt gudrībai, kā par to iet. Es atceros, spilgtākais uh, gadījums manā dzīvē, ko es jums varu izstāstīt, kad es lūdzu Dievam uh, patiešām, burtiskā veidā, parādi, kungs, man tur uz horizonta, tātad kaut kur tālumā, vīzijā, gluži kā mirāžā, vēl tālu projām. Jūs jūrā esat skatījušies, jūs zināt, kas ir horizonts. Tas ir kaut kur tālu, tur kuģis tālumā peld kā, kā tāda tāla vīzija. Tu it kā viņu redz, un viņš nozūd. Un pirmā lieta, kur es uh, tādā spēcīgākā veidā lūdzu Dievam, bija par laulāto partneri, kuru šodien man ir līdzā, kā uzskats līdzeklis. Paldies Dievam! Un es atceros, uh, un es ar tevi dalos, Un es gribu vienu tādu atkāpi pateikt. Un atkal runā Pauls. Un nu, tālāk es atkal pārslēgšos un runāšu tīri kā tā kunga kalps. Paulam reizēm ir izjūta, kad viņš pastāsta publiski vai draudzē vai draugu pulkam savu izgāšanos. Visi pasaka, slavu Dievam par tavu idiotismu, bet neizdara secinājumus sev. <laughs> Viņiem ir prieks, ka es esmu tik atklāts, bet e, nesapratu, kāpēc es to darīju. Ja? Viens mērķis top sasniegts, kad visiem ir jautri vairāk vai mazāk, tas ir 50% panākumu, <laughs> bet ja tu paņem no sevis un nedari līdzīgas kļūdas, tad mans stāsts ir simtprocentīgi panākumiem bagāts. Nu, lūk, un es lūdzu Dievs, parādi man vīzijā e, cilvēku e, es neteicu, es nelietoju vārdu vīzijā. Es lietoju vārdu pie horizonta, kā jūrnieks. Izbīs. Un, eh, un viņš man parādīja šo būtni. Un, <laughs> un tad man dieva vairs īsti nevajag. Es to tā brutāli noapaļoju. Jo, protams, es viņam prasīju daudz padomus, kā lai viņš dara viņai zinām, ka es esmu šai puskrasta. Bet mana vīzija neko par to nenojauta. Un tad es sāku spērt soļus, lai palīdzētu Dievam piepildīt uh, savu <laughs> viņa redzējumu par manu laulību. Un tas ir tā problēma, kad tu paprasti Dievam virzienu, bet tu nepaprasti gudrību, kā uz to iet. Un tiklīdz es sapratu, ka Ginta, eh, mana pirmā sieva, <laughs> es vienmēr gribu pārbaudīt, mana pirmā <laughs> sieva un vienīgā, jā, eh, kad Dievs parādīja man viņu vēl tālumā pie horizonta, tad es pats sāku domāt, kā viņu dabūt savā ostā laulības ostā. Un nekonsultējos vairs ar Dievu. Mīļie, es jums gribu likt pie sirds. Vai tas būtu dzīves partners, vai tas būtu darbs, vai kalpošana, vai pagrieziens tavā dzīvē, vai kaut kāda nepieciešama gudrība finansēs. Vai es tev varu uzskaitīt droši vien daudz un dikti, bet cik mācēji, tik uzskaitīt. Pirmā gudrība ir prasīt Dievam vispār virzienu, lai Viņš parāda, kur piet, lai tu neapmaldies. Un tad, kad Viņš tev parāda, nekad neapstājies. Turpini prasīt, kā tieši man iet par to, lai to sasniegtu. Manā gadījumā tā gudrība bija. Uh, Dievs man parādīja, lai man nomierinātu, lai es netrakotu. Bet man šķiet, ka man bija divi gadi jāgaida, līdz kaut kas līdz es drīkstēju spērt kaut kādus soļus, bet es to negaidīju. Un ziniet, ko? Es ļoti daudz ko salaidu dēli. Ļoti daudz ko un ļoti smagi. Uh, neprasiet detaļas, bet es par tām maksāju ļoti bargi. Ja kāds man prasīt uh, slavu Dievam, tā ir pieredze un tā tālāk, nedomāju, ka Dievs bija paredzējis man iet šo ceļu. Ja? Labi. 28. septembrī tā kunga kalps tagad runā. Ja? Kas iznāk nedēļu pēc pirmā māja. Tas visu laiku notika trešdienās, cik es atceros. Datums var pārbaudīt. Man uh, 25. psalms stāv acu priekšā. Jo nav jau tā, ja vienu nedēļu Dievs iedod vārdu, tad e, nākamā nedēļā šis vārds jau tā kā nebūtu aktuāls. Reizēm mēs tā, tā kā varbūt e, esam kārdināti uzvesties. Ja, ja nav svaigas ziņas, e, tad kam man vecais vārds? Ja? Un man sagāja kopā, man atnāca nākamajā dienā, es atvainojos nākamajā nedēļā, 28. septembrī, Jeremijas 17. nodaļa, un tur divi panti, 9. un 10. Un tur ir rakstīts šāds, šāds dieva vārds, šāda atklāsme. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Es, tas kungs, izpētu sirdi un pārbaudu īkstis, jeb iekšas, cits vārds īksts vietā ir iekšas, lai atmaksā tik vienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna. Es ceru, ka jūs pamanījāt vienu pazīstamu vārdu - ceļi. Un tad man nāca tāds vārds. Šie divi panti saplūda man kopā, un manī izskanēja tāds teikums. Sirds ir viltīga, tā pati sev izdomā ceļu. Atkārtošu vēlreiz. Sirds ir viltīga, tā pati sev izdomā ceļu. Tātad Dievs ļoti nopietnā veidā brīdināja, kad mūsu sirds ir tik lokāna un viltīga, ka viņa pati sev var izdomāt vīziju un arī gudrību, šito, kā sasniegt šo vīziju. Un man ļoti patīk, ka Dievs ir tāds praktisks vai pragmatisks, kad Viņš atklāja savu vārdu un Viņš dod gudrību, kā uz to iet. Un Viņš pasaka, sirds mīļais ir viltīgā lieta, manta, <laughs> būtne. Tā pati izdomā sev ceļu, pa kur iet. Nākamā lieta - slavu Dievam. Ja kā, eh, kāds var atšķirt Amos 3.3, ļoti vienkārši rakstvieta, Amosu 3.3. Eh, kopumā es tev sludinu, es, lai es varētu tev nosludināt visu šo sprediķi, man kopumā tas paprasīja vienu mēnesi. Es nešķirstīju uz labu laimi. Kopumā ņemot, katra raksturvieta ir izlūgta. Un es, es neuzsitu sev cenu. Es gribu vienkārši te pateikt, ka šoreiz mums bija uzdevums draudzes padomē meklēt draudzes vīziju. 20. septembrī mēs vienojāmies par to. Un es jau zinu, ka Dievs agrāk ir runājis, bet atsvaidzināt, eh, safokusēt šo vīziju, lai var skaidri pateikt draudzē priekšā kā un tā tālāk. Un es to atbildīgi arī darīju. Un tas man paprasīja mēnesi. <laughs> Varbūt lēni, bet kārtīgi. Un Amos 3.3. Tas kungs atgādināja, es vienkārši esmu pa viņu sajūsmā. Es viņiem prasu visu laiku, iedomājieties to, un solis uz atpakaļ. Iedomājieties to un solis uz atpakaļ. Uh, eh, respektīvi, saka, nesteidzies, ir lietas, kas ir jāsakārto līdz tu to dabūni. Amos 3.3. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājušies? Uh, parastie cilvēki staigā, vai divas personas kopā staigā, viņi staigā par kādu ceļu. Amen! Amen. Un uh, mēs nevaram iet dieva ceļu. Tu dzirdi, klausies ļoti uzmanīgi. Tu nevari iet dieva ceļu, ja tavs sirds ir izdomājis pati savu ceļu. Dievs nepieskaņosies tavam ceļam, vai ne? Šeit ir drusciņi vajadzīga tā domāšanas maiņa, ka mums ir jāpieskaņojās dieva ceļam. Un uh, parasti tā, ja divi draugi, es zinu, mani draugs, un mēs kopā braucam ar riteni, un parasti es zinu, man ir tur drusciņi grūtāk braukt, viņš ir drusciņi stiprāks, un viņš grib tādas grūtākas trasītas paņemt ar to riteni. Un uh, man parasti tā, es viņiem knapi turos līdzi tai riteņbraukšanas ceļā, un tad viņam ik pa brīdim ienāk tā doma prātā, vai iešaus vēl šitajā mežā, un tur ir smiltis un grūti, un es baigi dusmojos. Tad. Jo viņš ir stiprs, un es esmu smags, un es tur strieku smiltīs nost, un vispār man ir grūti. Un es tāpēc viņam, viņu drusciņu zinot, es viņam saku tā, mēs norunāsim sākumā maršrutu, distanci, pa kuru braukt. Nu, Vai tur? A, nē, tas ir tīzls ceļš, tur daudz mašīnas, A, nē, tur ir putniņi pamazs, tur ir ceļš, tur ir forša mēšana. Saprotiet, smieklīgi, bet fakts. Divi tā brauc, un tad eh, eh, putniņas es druskuļi pieliku, lai jautrākie. Ja? Bet tiešām dabas skatu tur ir smukāk, tur ir mazāk ir izgāzes un tā tālāk. Un tad es saku, nē, tur ir jā, skaistāk, bet tur ir grūtāk, es tur striegu nost un tā tālāk. Ar dievu tā nav. <laughs> Kur dievs saka, ceļš ir jāiet, tas ir jāiet. Tā kā es jums vienkārši gribēju šo draugu ilustrāciju pateikt. Draugi savā starpā var vienoties. Ja? Uh, mēs iesim pa jūras malu vai pa ezeru malu. Šeit demokrātija ir pieļaujama. Pareizi, tāpēc ka visiem ir balss tiesības. Tā ir. Nu, tā ir. Bet tad Dieva tā nav. <laughs> Tur, balss, tur liekas, ah, nu, tad, dievs, tad mēs vienosimies pusi uz pusi. Ja? Šad tad tu man pateiksi, kur iet, bet šad tad es tev pateikšu, kur iet. Nu, nē, tas nav tas, kas Amosā rakstīts. Bet, lai iet dieva ceļu, mums ir jābūt vienā prātā ar Dievu. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt kā nākamo lietu. Bet uh, es saku, nu, slavu Dievam. Un tad man nākamā raksturvieta nāk prātā par šo vienošanos ar Dievu. Pēc Amos 3.3 ir romiešiem 12.1 eh, līdz 2. Un tur ir rakstīts tā, romiešiem 12.1 līdz 2. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, dievam patīkamu upuru, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā, eh, jūs jau zināt, ka tur jābūt nevis garā, bet prātā, lai pareizi saprast, kas ir dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Eh, šeit vīzijai ceļam parādās trešais vārds, kas ir vienlīdz viens un tas pats - dieva griba. Un es esmu uzrakstījis ar sarkaniem burtiem šādu tekstu. Nevar iet pa dievu ceļu, ja neizpild dieva prasības. Un šīs dieva prasības ir šādas. Pirmā ir nodot sevi pašu par dzīvu, svētu, dievam patīkamu upuru. Otrā lieta - netapt šai pasaulē līdzīgām. Trešā lieta - pārvērsties un atjaunoties savā prātā lai pareizi saprastu, kāds ir Dieva ceļš un nodoms. Un lai pareizi saprastu. Un ceturtā lieta, tad, kad tu sāc pareizi saprast Dievu gribu, tu nevis saki, ka viņi ir briesmīgi un cik ļoti daudz spēku un upuru viņi no tevis ir paprasījusi, bet ceturtā lieta ir, kad tu sāc jau uh, saprast Dievu gribu, ir tu sāc atzīst, ka viņa ir laba, tīkama un pilnīga. Es ceru, ka tu redzi to šajos čet, uh, divos pantos, šīs četras lietas. Uh, šai ceļu gājumā nevar būt divas autoritātes. <laughs> ja, to jau mēs tā kā pieminējām. 5. oktobris. Aleluja, esam oktobrī. Uh, Psalms 50, 23. 5. oktobrī man atnāk uh, rakstvieta 50. psalms, um, 23. pāns. 50. psalms, 23. pāns. Un tur stāv rakstīt šādu vārdu. Tur stāv rakstīt šādu vārdu. Kas pienes upurim pateicību, tas tur man godā, un tas ir Kāds lūdzu pasaka, un tas ir ceļš. Kā es tam rādīšu pestīšanu. Man uzreiz jāpiebilst, ka citos tulkojumos es skan drusciņi savādāk. Godīgi pasaku, ir krieviski, ir angliski. Bet izlasot šo pāntu, man noskanēja iekšā uh, tāds vārds - pateicības ceļš. pasteidzoties notikumiem uz priekšu, ja vienkārši raiti viņus turpinot, es sapratu vienu mega lietu. Mega lietu. Eh, brālmās, ja mēs savā dzīvē pazaudējam pateicību Dievam, es ar pilnu pārliecību un atbildību saku, ka mēs nevaram iet pa Dieva ceļu. Un es paskaidrošu, kāpēc es tā saku. Es paskaidrošu. Bet tas ir tik spēcīgs apgalvojums, manuprāt. Tik svarīgs, kad, lai iet uz priekšu, viņu nekādīgi nevarēs apiet. Un es jums varu pateikt savu liecību, kad es liepājā jau atzinos, ka es labu laiku bija nogājis no pateicības ceļa. Jā, Dievs bija žēlīgs. Jā, es viņam pateicos. Bet es tev paskaidrošu, kāpēc es biju nogājis no šī ceļa. Zini, tiem, kam ir bijis liekais svars, vai ir, vismaz raidījums esat redzējuši, Jūs zināt, tad, kad tev ir daudz liekā, ir ļoti grūti ar vienreiz nedēļā to lieko dabūt nost. Es gribēju teikt, kāds rasnais pasakā men, bet nevar jau tā atbildēt. <laughs> ja? Ir viena tāda ļoti liela lieka kristiešiem, ļoti lie, liela liekā svara problēma. Tā ir nepateicība. Un, zini, parasti tā mēs izdzirdam dievu vārdu par kādu tēmu un cik ilgi viņi ir aktuāli. Lūdzu, godīgas versijas un variants. Cik ilgi viņi ir aktuāli? Optimistiskākie, pirmā versija, lūdzu. Tu patiešām esi optimists. <laughs> Bet nedēļa, jā. Cits saka, jūs piekrītat Grunmaņa kungam? Jā, Kāds velk mēnesi? Aleluja! Kurš otrdienā nevar pateikt reizēm, kas svētdienā ir sludināts? Atzīstieties grēkos, atmiņas grēkos. <laughs> Es arī ceļu roku. <laughs> Rīts teikt, pa ko es sludināju, runāju kuldīgā. Ja? Paldies tiem diviem, kas pacēla man roku. uh, <laughs> nepateicība ir kā pamatīgs liekais svars draudzē. Ka viņi nevar pavilkties uz priekšu, kur nu runāt par kaut kādu garīgu krosu un sacīju. <laughs> Nepateicība ir briesmīga lieta. Un piecas minūtes pasakoties katru dienu. Nevar atsvērt piecu stundu kurnēšanu katru dienu. Nevar! To es jums saku, kā liekas, var īpašnieks. <laughs> Tas nebija smieklīgi. Labi. Trīs ļoti spēcīgas raksturvietas. Trīs ļoti spēcīgas raksturvietas. Viņas ir vairāk. Pārbauda, studē, piekrīt, nepiekrīt, bet neko nevar pateikt pretī. Kolosiešiem 3. nodaļa, 15 līdz 17. Kolosiešiem 3. nodaļa, 15 līdz 17. Um, stāv rakstīts šādi vārdi. Bet Kristus mirs, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti. Kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet, un paskubiniet cits citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādam savā sirdīs Dievam. Un visu, visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu dariet kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam tēvam caur viņu. Uh! Skaties! Numur viens. Ja Kristus miers valda, Kristus miesā, Klausies, es izvārdu, ja, ja Kristus miers valda manā un Kristus miesas sirdi. Ja Kristus miers valda tavā un manā sirdī, tad mēs esam aicināti kā viena miesa būt pateicīgi. Ne tikai Gatis, ne tikai Pauls, ne tikai Jānis, Pēters, Marita un tā tālāk. Mēs esam aicināti būt pateicīgiem, kā vienai miesai. Un otrs, jā, ja Kristus vārds bagātīgi mājo mūsu vidū, ja, ja, ja, ja Kristus vārds bagātīgi mājo mūsos, tad mēs pamācām viens otru, tad mēs paskubinām citu citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām, garīgām dziesmām, žēlstībā dziedam savā sirdīs Dievam un visu, ko mēs darām, vārdos vai darbos, mēs darām Jēzus Kristus vārdā Dievam tēvam par godu. Man patīk šis piemērs, ko man iemācīja savā dzīvē. Eh, pirmais tas bija saistībā manā dzīvē iemācīja ar jauniešiem. Reizēm ir tā, ka jaunieši atnāk un saka, Mācītāji, vai mēs varam iet uz diskotēku vai ballīti? Vai, es, vai mēs varam iet skatīties to un to filmu? Eh, vai es varu pavadīt laiku ar neticīgiem draugiem, apspriežot laicīgas lietas, vai nu, nu, vienalga kāds jautājums tevi. Ja tu to vari izdarīt, Dievam tēvam par godu, Jēzus Kristus vārdā, ej uz priekšu, ej uz priekšu. Ja tu vari dzert, spiesties pa stūriem Jēzus Kristus vārdā, nesot godu Dievam, uz priekšu. Vai var? Man liekas, ka nē. Ja tu vari kurnēt, aprunāt, tenkot Jēzus Kristus vārdā, Dievam tām par godu uz priekšu. Ja tu vari darīt negodīgu biznesu, krāpt cilvēkus, krāpt brālmās, ņemt sev lielāko daļu, sniegt nepatiesu liecību, iekārot savu tuvākā namu, mašīnu, sievu vai māju. Jēzus Kristus vārdā, Dievam tēvam par godu. Dari to. Otrā spēcīgā rakstura. Tas ir ļoti labs tests. Ļoti labs tests. Un visspēcīgāk viņš parādās pie mutes. Pie mutes. Ja mēs tagad varam visu izklīst aiziet katrs savā stūrī. Un viens par otru runāt negatīvas lietas. Dievam tēvam par godu, Jēzus Kristus vārdā, vārdos un darbos. Uz priekšu. Man liekas, ka tas īsti nav iespējams. Efeziešiem 5.20. Tā ir otrā ārkārtīgi spēcīgā rakstvieta. Efeziešiem Efeziešiem 5.20. Efeziešiem 5.20. Efeziešiem 5.20. Tur stāv rakstīts šādu vārdu. Uh, 20. Jā. Efeziešiem 5.20. 20. pāns. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Vienmēr un par visu. Citi vēl saka tā, tie, kas ir dzirdējuši šo pateicības mācību, un viņi ir dzirdēti jau 20 un 30 gadus atpakaļ, tie saka, vai man jāpasākās par sātana darbiem, mēs par to šodien nerunājam mēs runājam, ka šeit stāv rakstīts: pateicieties vienmēr un par visu Dievam, Tēvam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Citi saka, esi pateicīgs vienmēr un visos apstākļos. Jebkurā laikā un pa jebkuru ziņu vai apstākļu. Trešā ārkārtīgi spēcīgā rakstlieta ir vienkārši šokējoši. Man liekas, pat traki. 1. Thessaloniķiešiem 5, 18. Pirmā Thessaloniķiešiem 5. nodaļa, 18. pāns. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzū attiecībā uz jums un 19. pāns neapslāpējiet garu. Viņu var piekabināt uzreiz tā smuka klāt. Es izlasīju vienu rakstvietu, kur bija rakstīts, kā viena miesa esiet pateicīgi. Un šeit ir rakstīts, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva grib Kristo Jēzu attiecībā uz jums. Klausies ļoti uzmanīgi, brāl, māsas, Tas attiecas uz mani, uz tevi. Ja es ar tevi, brālmās, klausies, klausies, lūdzu, ļoti uzmanīgi. Ja es ar tevi neesmu pateicīgs Dievam, es esmu ārpus Dieva gribas. Skatieties tajā pantā un klausieties manā trakajā apgalvojumā. Tur ir rakstīts, ka Dieva griba ir, lai mēs kopā esam pateicīgi. Amen! Ja mēs neesam pateicīgi, mēs piepildām Dieva gribu. Nē. Vai tur ir rakstīts par atsevišķiem indivīdiem? Slavu Dievu par pateicīgiem, kas ir tādi pastiprināti pateicīgi. Nē. Kāpēc es to stāstu tagad? Tas ir tas, ko Dievs man parādīja. Viņš teica, tu lūdz pēc vīzijas. Tas ir labi. Tu gribi zināt, man ceļu bet ir kaut kādas lietas jāsakārto. Lai tu, mēs, jūs kopā varētu sasniegt vīziju. Mēs nevaram skriet un teikt, vīzija, vīzija, nepiepildot vīzijas nosacījumus. Pateicība rakstos. Es nerunāju par slavēšanu un pielūgsmu, es runāju tikai par pateicību. Pateicība rakstos pārsvarā ir saistīta ar dieva labestību un Dieva labestība, nu, parasti viņi izpaužās caur viņa žēlastību. Es saprotu, ka Dieva žēlastība parasti tiek, ka viņš mums parāda šo žēlastību caur savu gara darbību. Un zināt, viens no svētā gara arī apzīmējumiem ir žēlastības gars. Jūs zināt, žēlastības gars. Respektīvi, vienīgā lieta, pateicoties kurai eh, mums atnāk gaisma un pārmaiņas dzīvē, ir Dieva vārds, kas eh, ir izskanējis no Dieva mutes, un tas aktivizē Svēto garu. Vienkārši, ļoti vienkārši. Un, un es saprotu tā, ka Dievs mums dod savu vārdu. Eh, normālai tā ir žēlastība. Tā ir žēlastība. Un normālai reakcijai būtu dzirdot Dieva vārdu. Ne Paula vārdu vai Jāņa vārdu, bet Dieva vārdu. Būtu jābūt pateicībai. Ja mēs nesaņemam Dieva vārdu ar pateicību, žēlstība pie mums, Dieva griba nepaveic pie mums savu darbu. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs ļoti daudz esam dzirdējuši Dieva vārdu cik tur gadu laikā. Mēs esam kļuvuši tik uh, cieši ar viņu pazīstami, ka jau liekas, ok, bija labs vārds, bija slikts vārds. Ja? Kā Dieva vārds var būt slikts vai labs? Protams, to parasti domā par kalpotājiem. Ja? Bet Dieva vārds ir caur un caurēm labs, un, die, un pateicība Dievam vienmēr ir saistīta ar viņa labestību. Un tur tajā psalmā 25. ir arī Eh, rakstīts, tie, kas grib iet Dievu ceļu, viņiem ir jābūt ar pareizu attieksmi. Viņiem ir jābīstās Dievs. Viņiem ir jāmeklē Dieva vārds. Viņiem ir jābūt pateicīgiem. Mīļie, ja mēs tādi nu, nebūsim, es neapgalvoju, ka kāds tāds ir. Bet es saku, ja mēs tādi nebūsim, kādu vīziju mēs prasīsim no Dieva? es pierakstīju tādu traku lietu, uh, ka Dieva žēlstība izpaužās caur viņu žēlstības gara darbību. Un, ja mēs neesam pateicīgi, mēs apslāpējam vai faktiski likvidējam svētā gara darbību. Tāpēc, ka svētā gara darbība ir vērsta uz divām lietām. Lai sagādātu uh, godu un slavu Jēzus vārdam un tēvam, Jāņa evaņģēlī. Ja? Viņš darīs zināmas lietas, lai celtu goda. Amen! Ja netiek panākts rezultāts, svētais gars ir ļoti praktisks. Ja viņš redz, ka viņš darbojas, bet netiek nests gods un slavu dievam, viņš nevar pārkāpt dievu pavēlu, savu godu citam nedod. Viņam nav ko darīt. Es vēlreiz atgādinu, ka aicinājums būt pateicīgiem ir mums, kā Kristus miesai, kā vienam veselam un arī kā individuāli atsevišķi. Un, zini, ja pateicība ir tā lieta, kas draudz vieno, tad atļauj man apgalvot tādu lietu, ka nepateicība ir tā, kas šķeļ. Pavisam vienkārši. Ja pateicība ir tā, kas draudz un Kristus miesa vieno, un es nerunāju tikai par Dievu mājām, es runāju par Kristus miesu vispār, tad nepateicība, jeb kurnēšana šķeļ. Pateicība atnes dzīvību, nepateicība atnes tuksnes. Uh, varbūt kādam liekas šis pārāk nu, radikāli vai spēcīgi, nu tā, varbūt nopietni. Ejam tālāk. Man ir sagatavot trīs tāpēc. Tu vari uzlikt apakšvirsrakstu, ja tu pieraksti trīs tāpēc. Vēl, kā Pāvils teica, es jums rādīšu lielākas lietas par šīm <laughs> radikālākas. Romiešiem pirmā nodaļa. Romiešiem pirmā nodaļa. Mēs labi ejam uz priekšu. Romiešiem pirmā nodaļa. Romiešiem pirmā nodaļā. A, 21. pāns sākot ar 21. pāntu. Labi. Ah, protams, tur var sākt ar 18. Ja, ah, lai tu zinātu, par ko iepriekš ir bijusi runa. Nu, bet es sākšu ar 21. Labi. Romiešiem 1. nodaļa, 21. Jo zinādam Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav, kas las līdzi pasaka, un viņam nav pateikušies. Bet savos spriedumos, bet pateicības vietā, savos spriedumos, krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Saugdam sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi, jeb muļķi, un apmainījuši neiznīcīgā dievu godību pret iznīcīgām cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Un tagad nāk pirmais tāpēc nepateicības rezultātam. Klausies, tas ir vienkārši kaut kas traks. Tāpēc <laughs> Dievs viņus, viņus sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandāt savus miesas. Otrais tāpēc. Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams, augsti teicams, kam ir jāpasakās, mūžīgi āmen. Trešais tāpēc. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās, sievietes apmainījuši dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko, tāpat arī vīrieši atmestam dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisus savā iekārai, piekogdam netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdam sodu par savu maldināšanu, maldīšanos. Tad nu tāpat kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto dievu atziņu, Dievs sagandējis viņu prāt, ka viņi dara to, kas neklājās. Šeit apstāsimies. Zinot par Dievu, dzirdot par Dievu, redzot par Dievu, viņiem bija samērā tas viss vienalga. Viņi nepateicās viņam, nedēļ godu. Kā rezultātā tas aizgāja līdz, līdz tam, kas tika izlasīts. Es ceru, ka tu redzi šo lietu. Un tas nav sācies ar super sātanisko uh, izvirtības garu. Tas ir sācies ar nepa nepateicību Dievam. Tas ir sācies ar to, ka netiek no, no, uh, eh, novērtēta viņa žēlastība. Mēs reizēm apskatāmies uz kādiem cilvēkiem, kas ir tik dziļi jau krituši, varbūt tās, un mēs sakām, o jā, Dieva sots nāk par viņiem Tas ir briesmīgi, Sodoma un Gomora. Bet vai mēs esam pateicīgi Dievam? Jo tas ceļš sākās ar nepateicību. Nobeigumā es pierakstīju tādu vārdu, jūs zināt, man ir gari nobeigumi, centīšos īsi. Dieva griba Dieva mājām un jebkurai Kristus draudzes daļai. Dieva griba Dieva mājām un jebkurai Kristus draudzes daļai divas lietas. Numur viens. Es atļaušos runāt Dievu pirmajā personā. Es gribu pie jums labi justies. Es gribu pie jums justies kā mājās. Un manās mājās debesīs man tiek pienest pateicība, slava, tur ir vienprātība, tur ir mīlestība, tur ir gaisma, tur viss cieta harmonija. Un es gribu pie jums justies kā mājās. Un es gribu, lai mans gars pie jums jūtās kā mājās. Un es gribu, lai mans gars netop apslāpēts, un lai viņš netop apbēdināts. Un es gribu, lai nav liekulības jūsu starpā. Otrā lieta. Tad, kad mans gars jutīsies pie jums kā mājās, es gribu, lai jūs šo mājas sajūtu nesat tālāk. Lūk, man lielākā vīzija. Gudrību detaļas es jums iedošu. Tikai lai mans gars pie jums labi jūtās mājās, un lai mans vārds bagātīgi mājo jūsu vidū. Un par visu esiet un vienmēr pateicīgi. Tad mēs varēsim iet tālāk. Izmaiņas sākās pie kunga nama. Tu nevari iet rādīt piemēru to, kur tu pats esi varbūt izgājis. Tu nevari stāstīt citiem, ka viņi nav pateicīgi Dievam, ja tu pats neesi pateicīgs Dievam. Lai tie, kas ir ārā, redz, ka Dievs ir mājās. Ka Viņš ir savās mājās. Lai viņi no malas pienāk un saka, Dievs ir ar jums. Dievs ir ar jums. Un es redzu, ka jūs to novērtējat. Es arī to gribu. Es nedomāju, ka var būt spēcīgāka vīzija. Personīgi es pazemīgi tā domāju. Sarkaniem burtiem man ir pierakstīts šādi vārdi. Ja Dieva namā nevaldīs pateicība, eh, ja Dieva namā nevaldīs pateicības, Dieva godināšanas un pielūgsmes gars, tad runāt par kaut kādu tālāku vīziju vienkārši ir ļoti ļoti aklu. Es atļāvos tā pierakstīt pēc tās sapratnes, kas man bija. Postscriptum. Efeziešiem 5. nodaļa, 3. līdz 4. pāns. Uh, mega lieta. Uh, šī vēsts ir absolūti un caur un caur pozitīva. Viņa ir tik pozitīva, ka pozitīvāk nevar būt. Atšķirība bija tikai tā, ka joki maz. Efeziešiem 5. nodaļa, 3. līdz 4. pāns. Slaidu uz efeziešiem. Paldies, kungs, arī par to. Bet netiklība. Uzskaitam līdzi man, ja varat, es jūs varētu palūgt. Skaitam līdzi lietas, kas tiek uh, uh, uh, uh, uzskaitītas. Labi? Lūdzu, Efeziešiem 5. sākot ar 3. pāntu. Uh, bet netiklība, visādi veidi netīra dzīve vai mantkārība, lai pat vārda pēc jums ir svešs, kā tas svētiem piedars. Tāpat bezskaunība, uh, eh, tukšas runas, jo tādas lietas neklājās, bet gan jau vairāk pateicība. Cik jums sanāca uzskaitīt lietas? Godu, nu, normāli. Es, man sanāca tik, bet es gribu dzirdēt, varbūt, uh, cik tev sanāca? Pieci. Cik tev? Cik? Pieci. Cik jums sanāca? Tas, tas nav nekāds super. Man sanāca pieci. Es tikai gribēju redzēt, nu, vai man sanāca pareizi. Ja? Es nepārbaudu tevi, es pārbaudu sevi. Uh, Dievs pateica vienu lietu. Šeit ir pateikt, kā viena pateicība uzveic jau piecas lietas bet pateicība, pateicība, patiesībā pateicība uzveic simtiem lietu. Viena pozitīva lieta, kas saucās pateicība, uzvar simts, un es varbūt atļaušos pateikt tūkstošiem negatīvu lietu. Lūk, kāda ir bilants. Lūk, kāda ir debesu valstības bilants. Ir mīļais, vērts būt pateicīgam par visu un vienmēr ja pret tevi tenko, ja trīna mēlē, ja aprunā nepatiesību, ja tev aplop, ja aplaup, apzog, runā nepatiesību, Kristus dēļ vai Tevs dēļ, vai nu, ir vērts būt par to, pateikt, jo tava pateicība uzvarēs to. Tāpēc, ka Dievs pateica, pateicība ir ierocis. Jūs zināt, Efeziešiem 5 ir nosaukts daudz bruņas, pestīšanas cerību, Uh, bruņcepuri. Evangelista apavu. Ja? E, ticības un mīlestības, tur krūšbruņas un patiesības jost. Nu, es vairākas rakstvietas salieku kopā. Bet kas tās visas ir? Bruņas. Pateicība, lūkšana garā ir ierocis, kas jau ir uzbrukumā paredzēts. Pateicība ir ierocis. À, noslēgumā mana liecība. Viena, viena sveša liecība, <laughs> nu ne sveša, bet viena sveša un viena mana noslēgumā. Kāds ļoti labs kalpotājs stāstīja šādu liecību. Klausies, mīļais, klausies, lūdzu. Viņš braukā pa visu pasauli, pa dažādām draudzēm vai par dažādām kalpošanām, kas visas ir zem Dieva vārda. Un viss tur notiek daudz maz pareizi. Krāpšanas schēmas nav. Cilvēki ir godīgi, dievādi studē, nu, patiesi uh, cenšas mīlēt cilvēkus, darīt dievu prātu. Bet viņiem nepamat sajūta, ka viņu visu laiku ir ārpus dieva gribas. Un tā, ir, tā nav tikai Kuldīgā, Liepājā, Jūrmalā vai Latvijā. Tā ir daudzviet pasaulē. Un ziniet, kāda atbilde deva? Viss bija labi. Kalpošana, vīzija, eh, labie darbi, bet bija zudus pateicība. Un tad, kad bija kalpošanās, draudzēs zudus pateicība, nebija brīnums, ka viņi jutās ārpus dieva gribas. Viņi jutās ārpus dieva gribas. Kāpēc? Jo tāda ir dieva griba, lai jūs esat kā vienmies pateicīgi. Un ja mēs neesam pateicīgi, mēs neesam Dieva gribā. Un es nedomāju, ka mums, mēs esam baigā Dieva žēlstības darbā. Ja tas tā ir. Uh, manuprāt, ja man nācās pašam atgriezties uz pateicības ceļa, un es jau biju par sevi uh, tā labpatiku domāt, ka es esmu vidēji pateicīgs <laughs> cilvēks. <laughs> nezinu, es nezinu, kā to mēru. Es nezinu. Bet, nu, manuprāt, pēc manas mērauklas es biju vidēji pateicīgs cilvēks. Un bieži vien es biju pateicīgāks par citiem man šķiet. <laughs> Un, ja nu izrādās, ka man ir jāiet atpakaļ uz pateicības ceļu, jāatgriežas. Tad šis vārds netika dots tikai man. Es ticu, ka tas tika dots Kristus miesai. Un uh, es tev no visas sirds uh, ā, to savu liecību solīju. Jā, aizmaldījos, piedodiet. Man liecība bija tāda. Uh, bija kaut kāds posms. Uh, es viņu pastāstīšu, cik vien demokrātiski tas ir iespējams. Uh, kad es manīju sev apkārt, tik daudz neapmierinātības. Uh, Tankas, uh, kritikas ar manu darbību. Uh, pašam daudz kas neizdevās. Savās mājās neizdevās. Tā kunga mājās neizdevās. Ļoti daudz kas negāja uz priekšu. Un plus vēl tam visam bija kritika, tenkas man pienes, kur cilvēki izplat nepatiesību. Tas viss kaut kādā laika posmā manu sirdi apbruņoja ar lielu lieko svaru, ar tādu bruņu nepateicības. Un tas krājās, krājās un vilka man uz leju. Es turpināju darīt dievu darbus, es turpināju domāt Eh, atbildības nastu par draugu, par kalpošanu, par mājām, par sevi, par tuvākajiem. Tas viss savēlās. Tur jaucās ar atbildības sajūtu, vainas apziņu, izmisumu un uh, arī kurnēšanu pret Dievu. Ja Dievs man nebūtu parādījis atpakaļ, ka man steidzīgi jāiet ļoti intensīvā terapijā ar pateicību par katru, kurš man spļauj vai ģīmi, vai aiz muguras. Es domāju, ka es ap šo laiku varētu būt cauri. Bet, kad Dievs man parādīja, es sāku pateikties. Ne tikai paldies, ka šodien ir saulains laiks vai lietains. Ne tikai par bērniem, sievu, radiem draugiem, draugu, bet intensīvi par katru vienu kas man saka labus vārdus, kas man saka sliktus vārdus, kas man saka sejā, kas man saka aiz muguras, kas izdara nelietību vai kas izdara lietību. Un, zini, es sāku grēkt nožā. Es sāku grēkt nožā. Kādi grēki nožēla? <laughs> Kad apspīd tev dieva gaismu tu saproti, ka tu esi bijis nepateicīgs. Un es atvainojos Dievam par to. Un nereizes vien. Un es atvainojos par to, ka es pats biju tenkojis par citiem. Un es atvainojos par to, ka es pats biju palaidis mēlī par citiem. Un es atvainojos par to, ka brēcot par citiem, es pats biju brēcis par, uh, pret viņiem. Brēcot par viņiem, es biju brēcis pret viņiem. Saprotu, ko es runāju? Ja? Un it kā tu jūties attaisnots visā tajā negatīvajā. Un tad es teicu, Dievs, piedod. <laughs> un es sapratu, ka man nelīdzēs ar vienu grēku nožēlu un vienu pateicību garāku nekā parasti. Es sapratu, ka būs pateicības sezona, <laughs> ka būs pateicības kross. Un es sapratu, ka tas nav tikai man. Un es sapratu, ka tad, kad mēs būsim pateicīgi, ja Dieva gars darbosies, <laughs> ja sirds būs laba, ja apkārt mainīsies lietas. Un ievēro, manā liecībā es dalījos, ka es pateicos ne tikai par labām lietām, jo vislielākās uh, sirds prieks man sagādāja kādi no maniem nu, tuvumā esošiem cilvēkiem, ja tā drīkst izteikties. Un, uh, Un es pasakoties, kas bija ļoti grūti, ir ļoti grūti uzsākt krosu, skriet ar lieko svaru. Ļoti grūti. Kas ir skrējis fiziski, viņš to sapratīs. Un es sāku intensīvi, un es jūtu, manas sirds. Pirmkārt, no manas sirds tiek ērkšķi izvilkt ārā. Un otrkārt, viņa tā tāds pateicības vairogs sirds sāk. Nekas neizmainās apkārt. Nekas. tu esi slikts, tu esi nelietis un tā tālāk. <laughs> Bet tev vairs tas neķer. Tev sirds apvelkās ar tādu mieru, Kristus mieru. Tev sirds pildās ar pateicību par visu un visu laiku. Un tālāk tas sāk izplatīties apkārt. Un sāk mainīt atmosfēru un cilvēku apkārt tev. Bet, lai būtu godīgs, es pateikšu to liecību līdz galam. Pirmajā nedēļā, kad Dievs man aizved uz pateicības ceļu, un mans pateicības, es uzsēdos uz savā pateicības baltā zirga. Pirmajā nedēļā mēs ar viņu nojājām milzīgu gabalu. Milzīgi. Otrajā nedēļā mans zirgs jau bija aplips ar dubļiem <laughs> un paguris un piekliboja, bet vēl joprojām mēs ar viņu jājām. Pateicības zirgi. Trešajā nedēļā, nedēļas sākumā man bija tāda sajūta, ka mans zirgs ir auleks, jo kaut kur es esmu nokritis un ar vienu kāju turos kāpslī, <laughs> un viņš man velk par zemi. Tā man gāja ar šo pateicības. Bet tad, kad es to sapratu, Tur arī zvanīja mācītājiem, agrim es teicu, es pat labāk mazgāju savam zirgam vienu cisku, un cenšos uztrausties viņam atpakaļ. Jo viņam ir pagalām tās baltās, smukās cīskas aplipušas ar nepateicību, ar, ar kaut kādu kurnēšanu. Ja? Lai jums palīdz šī vīzija, lai jums viņa palīdz. Un es jūs no visas sirds aicinu, ja tu jūti savā sirdī, ka tu esi dzīvojis nedēļām, mēnešiem, vai gadiem, vai gadu desmitiem nepateicībā. Es tev no visas sirds saku, lūdzu, atgriezies no šī grēka. Lūdzu. Citādāk ar tevi būs cauri. Lūdzu, nožēlot to Dievu priekšā. Varbūt man palūgt gatiem uzspēlēt sentimentālu mūziku un teikt, viss, kas grib nožēlot, nākat priekšā. Mīļie, tas nav joks, tas nav joks, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Ja man varbūt paprasīt visi, kas negrib apmainīt dabisko kopdzīvi ar vienu dzimumu, <laughs> mutīgi nožēlot grēks, jo nepateicības rezultāts ved uz to. Tu krīt nīcības, spriedelīgā filozofijā, gūstā. Nu, izlasiet visu to romiešu padarīšanu. Ja? Tu aptumšojies savā sapratnē. Ja? Un, mīļie, lūdzu, ja šis Kristus vārds aizķerās tavā, manā un mūsu sirdī, pieskatiet viens otru. Nesiet par apsūdzētājiem, bet pieskatiet. Un ja tu jūti, kad atkal sākās kurnēšana, tēnkošana vai nepateicība vai ko, tu pasaki, brāl, mās, es tev paskubinu uz pateicību labāk. Kurš, kurš, kurš? Saprotiet, tas nebūs viegli. Tas nebūs viegli, ja ir liekais nepateicības svars. Tas nebūs viegli, ja ir ļoti daudz ierasts iet par šo taku. Tas būs grūti bez ilūzijām. Kāpēc viena sentimentāla dziesma un pāris cilvēku priekšā, e, kurš ņukstāt un raudāt, man iedrošināt? <laughs> bet, bet tas ceļš ir garāks. Tas ceļš ir garāks. Nopietni, nopietni, nopietni. Es reizēm nezinu, smieties vai raudāt, bet uh, tas tā ir. Un ja tev dzīvē kaut kur neiet, vai tas būtu mājās, vai naudās, vai kalpošanā, vai draudzē, ļoti liels risks ir vienā atbildē. Ej atpakaļ uz pateicības pilnu sirdi. Apkārt varbūt nemainīsies viss tik ātri, bet tu pats mainīsies. Un tu būsi pateicības nesējis, nevis kurnēšanas nesējis. Un ziniet, kas Izrēlā notika ar tiem, kas bija nepateicīgi un kurnētāji? Viņi visa paudze nomira tūkstnesī. Kaut gan Dievs ar viņiem bija kopā 40 gadus. Viņi piedzīvoja brīnums, ēdiens, drēbes, apavi, aizsardzība, dūmustaps, ugunstaps, eh, paipals, kas tur vēl bija, gurķi bija Eģiptē. Jā. 40 gadus. Un neko tas viņos neizmainīja. Neko! Vai tas nav biedējošs piemērs? 40 gadus Dievs bija kopā ar viņiem un ciet. Un beigās viņš pateica, pietiek, izvadīsim šo paudzi. izvadīsim. Lai viņi kaulu bada tuksnesī un tur putni izknāb, tad tās miesas paliek. Ja? Pietiek. Pietiek. Kas pieņēma lēmumu, ka viņiem būs nomirt tuksnesī? Kas? Paši, bet gallēmumu, kas pateica? Sātans? Dievs. Kas cilvēkiem lika iekrist? Romiešiem pirmā nodaļa. Jūs palasiet, cik trakas lietas Dievs pateica. Ok, viņi man netur godā, viņi nav pateicība, viņi nenāk man tuvāk, viņi netur man godā. Ok, viss, es savācu savu gaismu nost no viņiem. Lai iet tumsa, perversija, neprāts un tā tālāk. Un viss vēlns spēks, kas tur varēja būt, bija par viņiem. Skaties vecā derībā, skaties jaunā, brīdinājums ir uh, visur strādā. Kāds vēl varētu teikt, nu, tas bija vecā derībā. Nekā nebija. Romiešiem viens. Ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Mīļais, es, tev, es esmu ļoti pateicīgs par tevi es esmu pateicies par tevi vairāk nekā parasti. Es to teicu liepainiekiem, tajā brīdī viņi sāk smaidīt. Bet tajā nedēļā es biju uz Baltā zirga. Šonadēļ es. Nu, vēl, ja? Es esmu ļoti pateicīgs par tevi. Es esmu ļoti pateicīgs par, arī par jūsu draugu vadītāju. Ja jūs esat pateicīgi par tiem, kas ir amatā kaut kādā draudzē, jūs ceļat dievu vārdu, un Dievs ceļ viņus. Ja jūs neesat pateicīgi, jūs viņus galinat nost. So easy. Tā kā prosta. Tik vienkārši. Tāpēc, ka Dieva žēlastība, Dievs saka, tojies man kā ar pateicību. Turpin man toties kā ar slavu. Kad tu nonāc vissvētākajā vietā, tu pielūdz. A kur tad mēs tur pie tā Dieva varam pietuvāties, ja nav pirmā soļa liela? Amen! Nepiekrīt. <laughs> es ceru, ka piekrīt. Uh, es pat nezinu, vai man, uh, man ir viena smuka dziesma, padomā, kas ir kā pateicības himna, bet es nezinu, vai viņi jēga dziedāt. Uh, es jums atzinos, ka man bija nepateicības problēma. Un es nevaru apgalvot, ka tev ir nepateicības problēma. <laughs> Bet es gribētu tīri sirdsapziņu kopā dziedāt ar jums šo dziesmu. Bet, lai to darītu, ir uh, vienkārši izvērtē sevi. Okay? un kam jānožēlo, nožēlo. Kurnēšana, tēnkošana, nepateicība. Lai Dievs pie mums jūtas labi, lai Viņš pie jums jūt, jūtas mājās. Tā ir visspēcīgākā lieta, kas var būt. Un tad nesam šo mājas sajūtu tālāk. Bet, ja mājās ir bardaks, ko tad tur misijā dosies? <laughs> es ceru, ka mums nav bardaks. Es ceru, ka mums vienkārši, nevis es ceru, bet es ticu, ka mums vienkārši intensīvāk jāpasakās. Es zinu, par ko es runāju. Es nezinu, vai tu visus man sirdi saprati, bet es patiešām zinu, par ko es runāju. Ah, es pateikšos par tevi, es pateikšos par jums visiem tagad. Ah, jā, es aicināšu Gatu, lai viņš palīdz ar dziesmu, eh, pateicības dziesmu. Tu zini to dziesmu? pateicībā nāku, ja tāva vaiga priekšā, kungs, tik liela. Jūs zināt to dziesmu arī, vai ne? Es pateikšos, ja tu jūti, ka šīs dziesmas laikā tev ir uh, jāpalūdz Dievam piedošana. Uh, lūdzu, pasak, rītīgi izsūti savu nepateicīgu sirdi, ja tev tāda bijusi un palūdz Dievam spēku, iet par pateicības ceļu un vairāk tā nedarīt un izmainīt domāšanu. Ok? Un tad, kad tu to esi izdarījis, dzied ar plašu sirdi. Dzied ar plašu sirdi šo dziesmu tālāk. Un tad tālāk es pieņemu, ka mēs noslēgsim ar himnu un pateicību par Latviju. tā tad man pateicība par jums. Debes Tēvs, es no sirds pateicos Tev Jēzus Kristus vārdā par katru vienu, kas ir šeit. Es Tev saku paldies. Vai tas būtu mazs vai liels, es Tev Jēzus vārdā, Tēvs, saku paldies par katru vienu brāli, māsu, bērnu. Es tev saku paldies par katru, kas gados ir jauns un par katru, kas ir gados uh, vecāks. Paldies tev, kungs! Es tev pasakos, kungs, par katru žēlstības darbu, ko tu esi parādījis. Un tie darbi ir neizskaitāmi patiesībā. Kungs, paldies tev par to! Es tev saku, kungs, paldies! par tavu garu darbību. Es Tev saku paldies, debes Tēvs, par to, ka Tu esi sūtījis saviem bērniem, savai tautai vārdu neskaitāmas reizes. Paldies! Tā ir viņu gaisma. Tātad, kungs, paldies par viņu gaismu. Ka Tu dod viņiem gaismu, kungs Dievs. Un ka Tu dod mums gaismu un virzienu. Paldies Tev par to. Paldies Tev, debes Tēvs, par katru vienu. Paldies arī par katru vienu, kam ir nams, kam ir rādi, draugi, darbs, kungs Dievs, kaut kāda veida aicinājums, kalpošana, dāvanas. Paldies, ka neviens nav apdalīts, kungs. Paldies Tev, Jēzus Kristus vārdā, Dievs Tēvs, dod Tev godu par katru vienu. Paldies, kungs, par grūtībām un pārbaudījumiem, kas ir bijuši, jo tas sniedz uh, rūdījumu un veido Kristus raksturu mūsos tai brīdī gan neliekās, ka vajadzētu pateikties, bet, kungs, Dievs, paldies. Paldies par katru vienu. Paldies, kungs, man pietrūktu uzskaitīt par visu, par ko es esmu pateicīgs, par tavu draudz. Kungs, es esmu pateicīgs. Tā ir tava miesa. Paldies Tev par to. Un es negribu šodien apsūdzēt tavu miesu. Es gribu pateikt paldies, kungs, par tavu darbu. Šeit, kuldīgā. Es gribu pateikt paldies par tavu darbi šeit, tavās mājās. Kungs, es tikai lūdzu, palīdzi mums būt tādiem labiem namturiem, ka tu pie mums ērti justos, ērti justos, kungs. Patik, ar patiku šeit uzturētos, ka tavs gars nebūtu apspiests, apbēdināts aiz pārpratumiem, aiz pašizdomātām uh, sirds ceļiem, pašizdomātiem sirds ceļiem, uh, ar kaut kādām lietām, bet, kungs, uh, ka, ka tavs vārds te bagātīgi mājo uh, un mūsu vidū un mūsu sirdīs, un ka mēs varam paskubināt viens otru ar psalmiem, ar dziesmām, ar pamudinājumu, kungs Dievs, un ka mēs arī visi varam būt pateicīgi. Un ja kaut kas arī neklapē tā, kā vajag, lai mēs atceramies, ka pateicība uzvar piecas, desmit simts un droši vien arī tūkstots lietas. O ik kāds tevis spēks, debes tēvs. Paldies Tev. Palīdz, kungs, staigāt katram vienam brālim arī un māsai pateicības garā debesu tēvs. Un palīdzi, kungs, saskatīt, ja, eh, ja ir no šī pateicības ceļa eh, brālis māsa ir nogājis nost, palīdz, kungs, to ieraudzīt, jo pašam jau tā neliekas Dievs, bet tad, kad tu apspīdini, tad jau, tad jau tās lietas kļūst redzamas. Es to zinu, kungs, tā tas ir. Paldies Tev par to, paldies par Tavu gaismu, paldies par Tavu palīdzību un lai mēs varam pateikties kopā vienā prātā, vienā garā, ka, ka tas tev ir šī pateicība kā uh, sma, salda smarža, nevis kā ķerkstošas dziesmas, kā citā rakstietā tas ir stāvēts, kad it kā ar lūpām godā, bet sirds jau ir tālu projām un, un nav vienā prātā, un tad nemazam nav Dievs tava griba piepildīta. Es tev pateicos, kungs, par visiem trakiem notikumiem, kas ir bijuši brāļu māsu dzīvē. Kungs Dievs, es tev saku paldies, un, un nav jau tā, ka tie, kad tās grūtības un tie trakie notikumi, tas ir gala punkts, Nē, tas ir tikai viens no punktiem, pie kura nevajadzētu apgrēkoties, pie kura nevajadzētu krist, nostrikt vai palikt, kungs, bet ar pateicību uzņemot, ar labu uzveikt ļaunu. Jo tikai viens spēks visumā var uzveikt ļauno, un tas ir labais. Savukārt, vienīgais labais, <laughs> esi tu Dievs. Paldies Tev! Un ja Tu esi mūsu vidū, tad mums ir labi kad mēs varam uzveikt ļaunu, vai pagātnē, kas ir bijis, vai tagadnē, vai ka, kas mums stāvēs vēl priekšā. Debes tēvs, es Tev pasakos arī par Tavu darbu pie šīs draudzes kalpotājiem un vadītājiem. Es Tev pateicos par katru vienu, kas ir bijis uzticams un ieņēmis uh, uzticami un konstanti kādus uh, atbildības posteņus, ja tā var teikt, kungs, kas ir uh, vilkuši uh, cēlušies, krituši, eh, vis, vis kaut kā. Un es pateicos par katru, kas ir palīdzējis to darīt. Un kungs Dievs, es Tev lūdzu, eh, lai arī kalpotāji eh, neaizmirst, ka konstanti būtu pateicīgi iekš visām grūtībām un pārbaudījumiem debes tēvs. Un paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, ka Tavs gars ritīgi aktivizējās, kad mēs esam pateicīgi nevis tikai, ka mēs skaļi runājām, kungs, bet ka mēs patiešām eh, tavas žēlastības rezultātā eh, mūsu sirds atverās tev pateikties, un tad jau var redzēt, tas ir kā diena pret nakti. <laughs> Paldies, kungs! Pateicos, pateicos, pateicos Jēzus vārdā, pateicos par šo vietu, par šiem cilvēkiem, par tavu darbu šeit, gods un slava. Dievs Tēvs Tev, Jēzus vārdā. Paldies Tev! Amen. Dziedāsim, kas var.